بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد شلششمين درس الشمال رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف إمام الترمذي رحمه الله وأسكن فسيح جناته 397 مین حدیث اونم از حديث باب و ما جاء فی وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در مورد وفات رسول الله علیه و سلم اومده دو تا حدیث دیگه موند 397 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا نصر بن علی قال حدثنا عبد الله بن زبیر شیخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة حديث انس بن مالك رضي الله عنه كم يقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانك خيلي دي خیلی دیگه زیاد بهش سخت شده بود اون مرض من کرب الموت ما وجد سختی های مرگ برش سخت شده بود خیلی شدید شده بود قالت فاطمه دخترشون رضی الله عنها فاطمه دختر رسول الله صلی فاطمه رضی الله عنها میگوید وا کربا وا کربا گفتیم از تیک کلام ها هست که به هنگام غم اندوه دلتنگی همدردی گفته میشه وا کربا چه غم و چه غصه و چه دردیه از فاجعه گفته میشه یعنی چه فاجعه بزرگیه چه درد بزرگیه جسیمیه وا کربا کرب که میدونیم کرب سختیه مشکله دشواریه تو زندگی به انسان پیش میاد رسول الله صلی الله کسی اگر یک مشکلی برای برادرش حل بکنه یک غمی دلتنگی از جلو روش برداره سختی های روز آخرت را الله جلو روش برخواهد داشت ان فرج عن المؤمن من کرب الدنيا فرج الله عنه من کرب یوم الاخره خب اینجا رسول الله داره سختی میبینه بعد فاطمه رضی الله میگه وا کربا چه سختیه و در روایت صحیح بخاری اومده وا کربا ابا چه دردی پدرم داره میکشه امروزه مثلا تیک کلام های اینطوریه در هنگام دلداری دادن به مریض خصوصا مادرها بیشتر به پای فرزندشون زمانی که مریض میشه درد تو به جون من درد تو رو من بکشم تو درد نکشی یعنی خب اینجا دختر رسول الله علیه السلام دیگه توقع داریم که دوستی ما بیشتر از دخترش به رسول الله صلی الله باشه هم ایمان آورده هم دخترش از مهر عطوفت فرزندی یه طرف ایمانی یه طرف بعد رسول الله صلی الله از باب دلداری بهش میگه لا کرب علی ابی که بعد الیام دیگه بعد از این غم و غصه نیست دردی نیست دشواری نیست این مال مریضیه یعنی این دردی که دارم میکشم فقط درد آخره دیگه دردی نیست لا کرب علی ابیک بعد الیوم دیگه بعد از این پدر دردی نخواهد داشت انه قد حضر من ابیک ما لیس بتارک منه احد این چیزی که الان میبینی مرگ سراغ همه میره کسی را رها نمیکنه انه قد حضر من ابيك ما ليس بتارک منه احدا الموافات يوم القيامه ما ليس بتارک منه احدا یعنی مرگی که اومده سراغ من کسی را رها نمیکنه سراغ هر کسی خواهد اومد با سه چیز رسول الله صلی الله علیه و دلداریش میده دخترش رو یک اول گفت لا کرب علی کی بعد الیوم. این غم آخره دیگه غمی بر پدرت نیست بعد از این یک دو غمی که من درش هستم همه باید بچشن و بکشن غم مرگ همه باید بمیرن تو هم باید بمیری فرقی نمیکنه من مردم تو هم میمیری حتی که انسان بدونه که مرگ باید انسان بمیره خاطر همین زمانی که تسلیت میدیم یک شخصی رو. از باب دهداری میگه ان لله ما اخذ و له ما اعطى الله مال خودش داده که بگیره نداده که بمونه که داده که بگیره امروز نمیگیره فردا میگیره مال خودش ان لله ما اخذ و له ما اعطى مال خودش الله جل و و مرگم نوشته بر خلق خودش باید بمیرن این دلداری چندم دوم سوم الموافات یوم القیامه الله اکبر این دیگه نهایت دلداری و دلخوشی برای دخترش فاطمه رضی الله عنها ملاقاتمون لقایمون با هم کجاست تو بهشت بعدم خب تو اون روایت دیگه داریم دیگه قبلا داشتیم امونی عایشه که زمانی که میاد گریه میکنه بعد میخنده میگه چی شده بعد گریه کردی بعد خندیدی تو حیات رسول الله صلی الله علیه بهش نگفت به امونی عایشه فاطمه رضی الله عنها بعد از وفاتش دوباره میره پیش شما عایشه خب چی گفته بود که من به من نگفتی اون موقع دیگه بعد بهش میگه که بله رسول الله صلی گفت که قراره که من بمیرم که اینجا همون یه قسمت از این داستان و اینجا انس از فاطمه رضی الله عنها نقل میکنه بعد رسول الله صلی دلداریش میده و 6 ماه هم بیشتر زنده نمیمونه یعنی فاطمه رضی الله عنها آخرین فرزند رسول الله صلی بود که زنده بود اونم بعد از حیات خودش فورا وفات میابه و اینجا هست که رسول الله صلی بهش این مجدگانی را میده دلداری همراه با مجدگانی با خوشی که میخنده که امن عایشه هم میبینه بعد از اون گریهش میخنده الموافات یوم القیامه اللقا یعنی الموافا یعنی به هم دیگه خواهیم رسید روز قیامه به نزدیکی زمانی که الله جل علا بخواد 398 مين و آخرین حدیث این باب امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك قال صلى الله عليه وسلم فأنا فرط لأمتي لا يصاب بمثلي حديث ضعیفه عبد الربي که من گفتم ابن بارق. صدوق و دروغم تو روایتاش هم هست ضعف شدیده یعنی کمم نیست البته خب تشو خواهیم خوند من کان له فرطان فرط در شخصی که پیشمرگ قومش میشه در یک جنگی جایی میخواد برن یه جایی اول شخصی میره جلو ببینه که چی میشه برش بعد پشت سرش قومش بیا ولی خب اینجا منظور پیشمرگی فرزنده نسبت پدر یا مادر کسی که دو تا فرزند قبل از بلوغ از دست بده دو تا فرزند پیشمرگش بشن در حیاتش به بلوغ نرسیده باشن قبل از پدر و مادرشون وفات بیابن من کان له فرطان من امتی از امت من ادخله الله تعالی بهم الجنه با اون دو تا فرزندی که از دست که به سن بلوغ نرسیدن الله جل و علا اونا رو وارد بهش میکنه با شفاعتشون با شفاعت اون دو تا بچه به پدر و مادرشون با خاطر صبری که میکنه در مقابل فرزندشون خب امین عاشی میگه فمن كان له فرط کسی خب یک فرزند پسر یا دختر داشته باشه چی بر اساس میگه و من كان له فرط یعنی هر کسی هم یک فرزند پیش مرگش بشه بازم حالا دختری یا سفر نمیکنه یا موفقه و خب موفقه از باب ها؟ از باب دلخوشی اون عایشه یعنی یعنی که موفق باشه همیشه به امر خیر این از الفاظی هر چه گفته حدیث ضعیفه ولی انسان فرزندش یا همسرش از باب خوشیومنی یعنی صدا بزنه موفق بیا یعنی الله تو رو موفق بکنه حتی اگر زمانی که ناراحته انسان سعی بکنه الفاظش رو دعا قرار بده یا رجای دعا درش باشه و دعای خیر نه دعای شر الله عموم میکنه در سوره اسراء انسان دعای شر نکنه انسان دعای شر نکنه مثلا خب بعضی از مادرها از شدت ناراحتی یک الفاظی را به وسط زبان میاره که نفرینه و خیلی خطرناکه خدا نیستت بکنه نابودت بکنه فلان نابودت نکنه نیستت نکنه عمر با عزتی بهت بده موفقت بکنه رو سفیدت بکنه نگو نکنه فلان بشی اینطور بشی این خوب نیست المؤمن ليس بالطاعان ولا لعن این لعنه دعای بد کردن لعنه یک نوع لعن و نفرینه بچه تو کسی را لعن و نفرین نکن میدونی چرا چون اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام کسی که لعنت میکنه زیاد سر زمانش شفعا نمیشه روز قیامت نمیتونه شفاعت بکنه از یک فضیلتی محروم میشه اهل لعن نباش اهل نفرین کردن دعای بد کردن به کسی دعای خیر یا موفقه دعای خیره با یک خوشیومنی هست که داره امنی عایشه رو صدا میزنه هرچند بالا گفتم ضعف در روایت طرفی ولی خب اینو جاهای دیگه ما میبینیم خوشیومنی در حدیث رسول الله صلی الله علیه و هست مثلا نام صحابی رو میذاره سهل اسباب خوشیومنی که امور آسان بشه بعد سهلم که میاد میگه سهل اومد امورمون هم سهل آسان شد خوشیومنیه فال نیک کشیدن همیشه اینطوری انسان باشه فال نیک بکشه نه فال بد قال فمن لم يكن له فرط الله کسی بچه نداره اصلا خودش رو منظورشه من امتک از امتت رسول الله صلی باب دلداری بشه که فانا فرط لامتی من اون مصیبتی هم براش که شفاعت بشه براش در مقابل اون دردش چون اون درد بچه است بس بچهش از دست داده درد بچه گرشه یعنی اون سبب بشه که روز قیامت وارد بهش بشه به خاطر اون مصیبت و غمی که دیده میگه مصیبت غم من چیه این مصیبت سبب ورود شخص بهشته لن یصابو به مثلی هیچ مصیبتی مثل مصیبت من نیست پنجاه و پنجمین باب باب و جاء میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در مورد میراث رسول الله صلی الله علیه و وارد شده رسول الله علیه و سلم اون چیزی که از دنیا رها کردن جمع کردن چقدر بوده خیلی چی رها کردن ثروت مال زمین باغ هر چی هم که داشتن هم چنانچه در حدیث خواهد اومد صدقه هست چون انبیا ارسی نمیذارن ملکی ارسی از خودشون به جا نذاشت برای ورثش برسه نه برای همسرانش نه برای دخترانش رسول الله صلی الله علیه و ارسی نگذاشته و پیغمبران هم ارث نگذاشتن جز علمی که همه ازش بهره بگیرن مال همه است 399 حدیث امام ترمذی رحمه الله میگه حدثنا احمد بن مني قال حدثنا حسین بن محمد قال حدثنا اسرائیل عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث اخي جویریه له صحبه قال رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلی الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته و ارضا جعلها صدقه عمرو بن حارث برادر جویریه همسر رسول الله علیه و سلم جویریه همسر رسول الله صلی الله علیه و و اینم برادرش عمرو در این حدیث رو نقل میکنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و چیزی از خودشون به جا نگذاشتن مگر یه دونه اسلحه یه دونه قاطر بغل و زمینی که صدقه گذاشته و ارضا جعلها صدقه زمینی که هم صدقه برای یه قسمتی از اون صدقه بشه برای همسرانش یه قسمتیش هم و دخترش و یه قسمتی هم به بیت المال بره برای خیر مسلمانان چیزی به عنوان ارث نیست نگذاشته چیزی از خودش جز همون قاطری هست که و اسلحه‌ای که داشته این کل دنیای رسول الله علیه و السلام اون کسی که جزیره عرب را فتح میکنه مکه را فتح میکنه و کل گنجینه ها بیت المال به دستش میفته خودش چیزی نداره از اون بیت المال از اون سهم جنگی که با مشرکین داشت ابن کثیر البته حرف جالبی میزنه خونده بشم جالبه یعنی اینجا در بدنهایی میگه ابن کثیر رحمه الله میگه فان الدنيا بحذافيرها كانت احقر عنده كما هي عند الله من ان يسعى او يتركها بعده ميراثا دنیا با هر زرق و برقی توشا نزد رسول الله صلی الله علیه و چنانچه نزد الله هم حقیر بود نزد رسول الله صلی الله علیه و حقیر بود ارزش نداشت براش که برای خودش بزاره صلوات الله و سلامه علیه و علی اخوانه من النبیین و وسلم تسلیما كثيرا دائما الى يوم الدين صلوات درود الله بر اونها همه بشه و پیامبران و اتباعشون 400 حديث امام الترمذي رحمه الله بيقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه وغفر الله له ولامه قال جاءت فاطمه الى ابي بكر فقالت من يرثك فقال اهلي وولدي فقالت ما لي لا ارث ابي ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه دختر رسول الله عليه الصلاه والسلام السلام چنانچه در این حدیث حدیثم صحیحه میاد نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه خطاب ابو بكر صدیق فقالت من يرثك فاطمه میگه بكر صدیق رضی الله عنهما کی از تو ارث میبره قال اهلی و ولدی خانوادم زن و بچه زن و بچه ها فقالت مالی لا ارث پس چرا من ارث نمیبرم از پدرم مالی لا ارث من ابي او ارث ابي چرا من ارث نمی رس بدارم بعد کسی دیگه جوابش میده که فقال سمعت شنیدم رسول الله صلی الله علیه لا نورث ما از خودمون چیزی ارث به جا نمیذاریم خاطر همین دیگه ترکه ما چیزی که ترکه پیغمبرانه دیگه تقسیم نمیشه ولکن اعول من کان رسول الله صلی الله علیه و آله هر کسی رسول خرجش میداد خرجش میکرد من اون خرجی رو خواهم داد از خمس و از بیت المال اون سهمی که گذاشته رسول الله علیه و سلام منم اونو اجرا خواهم کرد اونو به شما خواهم داد و علی من کان رسول الله صلی الله علیه و علی هر کسی رسول انفاق میکرد برش من اون انفاق رسول الله صلی الله علیه و ادامه خواهم داد چیزی قطع نمیشه قصه نخورید حالا تنها فاطمه نیست رضی الله دخترش هم همسر رسول الله علیه و سلم اونم اگر قرار بس ادعای ارث بادم امین عایشه هم باید ادعای ارث بکنه این حکمی که ابوبکر صدیق از رسول الله صلی الله علیه و سلم داره نقل میکنه از خودش نیست حکم برای دخترش و برای دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرقی نمیکنه شعر يكومين حديث إمام الترمذي رحمه الله مجيد حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه انا لا نورث وفي الحديث قصه حديث ابو البختري توشه تو اسناد از علی و از عباس نشنیده ضعیف به خاطر همین ولی خب آلبانی تحسینش میکنه در اصل این اسناد ضعف درش هست به خاطر گفتم انقطاعی که درش هست به خاطر که اصل حدیث در صحیح بخاری آلبانی تصحیحش میکنه اصل حدیث در بخاری که خواهد اومد میگه عباس بن عبدالمطلب علی اومدن نزد عمر بن خطاب رضی الله عنه در خلافتش با هم دیگر دعوایی داشتن سر زمینی باقی که ابوبکر صدیق به اونها سپرده بود بعد تو تقسیمش تقسیم اون باغ با هم دیگه بحثی داشته میان نزد عمر بن خطاب بعد استشهاد میگیره از اهل شورا و از اون بزرگان صحابه استلحه و زبیر و عبد الرحمن معوف و سعد بن وقاص اینا رو میاره بعد میگه ان شده کن بالله قسم یاد میکنه به الله بعد میگه که شنیدید از رسول الله شما شاهدید یا نه شنیدید که میفرماید کل مال نبی صدقه هر مال پیغمبری صدقه است ارث نذاشتن یعنی از خودشون الا ما طعمه مگر اون چیزی که حالا نفقه که داده باشه بهشون ان لا نورث ما ارث نمیذاریم حالا قصهش که گفتم خواهد اومد این در تایید حدیث قبلی یعنی فقط ابوبکر صدیق نیست که این حدیث را شنیده از رسول الله صلی الله علیه و سلم بلکه عمر بن خطاب را رضی الله عنه شنیده همین مطلب را و گواه هم میگیره بر این چیزی که شنیده صحابه دیگر مثل طلحه زبیر و عبدالرحمن عوف و سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنهم اجمعین که همه اینها جز عشره مبشره به جنه هستند اون ده نفری که رسول الله صلی الله علیه و بشارت بهش بهشون داده 402 مين حديث امام الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن اسامه بن زيد عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقه ان حديث من عائشه رضي الله عنها که رسول الله صلی علیه و فرمودن ما ارث از خودمون نمیذاریم اون چیزی که گذاشتیم صدقه است اون چیزی که از ما ای که مونده صدقه هست در تایید دو تا حدیث قبلی اینم سومین صحابی هرچند که در ضمن حدیث قبلی چهار تن دیگه از صحابه بودن شارسد سومين حديث امام الترمذي رحمه الله مقياس حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وغفر الله له ولامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعدي نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة بمعنى الحديث قبلي حديث سيد بخاري مسلم إنام شارمين روايات از صحابی حديث ابو هريره رضي الله عنه وغفر الله له ولامه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند نه درهم و نه دیناری از ما تقسیم نمیشه اون چیزی که ترک شده رها شده از ما از خود رسول الله علیه و سلم نفقه هست برای همسران و برای بچه ها برای بالاخره اهل خانوادهش و معونه اون عاملی اون کارگری که در خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم کار میکنه فهو صدقه قال لا يقسم ورثتي دینارا ولا درهما در روایت لا یقتسم یعنی تقسیم نمیشه بر ورثه ترکه من یعنی نه درهمی نه دیناری اون چیزی که ترک کردم از ترک بعد نفقه نسایی نفقه همسرانمه و مؤنت عاملی فهو صدقه و مؤنه همون مونه و همون پاداش و اجره که رسول الله صلی الله علیه و میگذاشت گفته شده برای خودشه خب خیلی از شراح گفتن که نه مقصود خادمینشن که برای رسول الله صلی الله علیه و کار میکردن و در باغ در خصوصا خیبری جاهای دیگر رسول الله صلی الله علیه و گذاشته بود که کار بکنن که یک سهمی در مقابل کار به اونها بده حالا این درش اختلاف هست این عاملی کی باشه حالا بعضیا گفتن که منظور خودشه و بعضیا گفتن منظور خلیفه است که اینها هم اون قسمتی که سهمین که رها کرده اونم صدقه است. یعنی هر چیزی که از رسول الله جا مونده صدقه است 404 مین حديث امام ترمذی رحمه الله میگه حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة إذا حديث مثلا حديث حدیثی که شد أنجا ضعیف بود ولی صحيح حديث البخاري مسلمه حديث که أنجا داريم حديث مالك بن أوسس رضي الله عنه كم میگه اومدم نزد عمر ديدم كعبد الرحمن بن عوف والتلحي والسعد بن وقاص نشستن چهارمی كي بود زبير در روایت قبلی بود دیگه زبیر هم بود و جا علی و العباس علی و عباس رضی الله عنهما آمدن یختصمون دعوی داشتن با هم دیگر سر مسئله باغ فقال لهم عمر عمر رضی الله عنه به جمع میگه من قسم بهتون میدم به اون کسی که آسمان ها و زمین به دستشه آفریده اتعلمون ان رسول الله قال گواهید بر اینکه رسول الله چنین حرفی زده لا نورث ما ارث نمیذاریم ارثی از ما به جا نمیمونه ما ترکنا و صدقه هرچی از ما مونده صدقه است همه گفتن فقالوا اللهم نعم یعنی الان ده تا صحابه دارید که همه شاهدن بر چی اینکه رسول الله صلی ارثی نمیذاره و فی الحدیث قصه قصه شم که طولانی در صحیح بخاری از روایت مالک بن اوس که کل این واقعه رو نقل میکنه از اول از سیر تا پیاز به خود خودمون سر اون دعوایی که با هم دیگه داشتن بر سر زمین و بعد هر کدوم هم قصد داشتن که مستقل بشن یعنی باغاشون جدا بشه سهمشون جدا بشه بعد میاد عمر خطاب بینشون فیصله بده و این حدیث رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که خیلی طولانیه حالا انتهای قصه مهمه عمر بن الخطاب میگه فلما بدا لي ان ادفع اليكم وقلت ان شئتما دفعته اليكم اگر میخواهید که کامل من به خودتون بدم بهتون میدم على ان عليكم عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم اینکه شما عمل بکنید به این چیزی که الان به دست شما هست از این باها همونطور که رسول الله صلی الله علیه و و ابوبکر صدیق و ابوبکر و ما عملت فيه من ولیت و الا فلا تكلمانی یعنی شما یا اینکه همونطور که رسول الله صلی الله علیه و قسمت کرده این باغ الان به دست شما سپرده شده همونطور که ابوبکر صدیق و من بهش عمل میکردم همون کارو میکنید غیر از این دیگه با من حرف نزنید یعنی در غیر از این تقسیمی که بوده و خواهد بود شما اگر توقع دارید فقلتم ادفعه الینا بذلك من بدم به شما خودتون تصرف کنید نه فدفعت إليكما أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك قسم بالا یاد میکنه که همین چیزی که زمان رسول بوده او بک بوده زمان منم همون قسمت تقسیم بندی که بوده برای همسرانش و برای فلان و اون نفقه عاملش و خادمینش و اینا همون نفقه به همون سب به همون مقدار اندازه تقسیم میشه 405 حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدله عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال واشك في العبد والأمه من عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هیچی رها نکرده لا درهم لا دينار نه سکه طلا نه سکه نقره و بوزي بوزی هم شطوری قال واشك شك در الربيع از من عائشه گفت که نه برده منم نه کنیزی هیچ چیزی از خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک نکرده بود اومده بود برای ابلاغ وحی الهی و حق وحی الهی را ادا میکنه و الله هم جل و علا گواه بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرده الیوم اکملتو لکم دینکم دیگه دین کامل شده با جهادی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن و نشر که از علم داشتن و تو علیکم نعمتی دین کامل میشه با وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب لطافت در شرح شیخ عبدالرزاق عباد حفظه الله اشاره بهش میکنه اینجا اثر ابو هرره اشاره میکنه روزی ابو رضی الله عنه و الله له و امه روایتم حسنه میاد توی مدینه وسط بازار داد میکشه یا اهل السوق ما عجزكم چقدر عاجزید چقدر ناتوان درمانده اید ای بازاریان ذاک میراث رسول الله یقسم برید اونجا میراث ارث رسول الله صلی الله علیه داره تقسیم میشه و انتم ها شما هم اینجا لا تذهبون فتاخذون نصيبكم من اینجا نشاسید نمیدید سهم خودتون بگیرید گفتن کجا گفتن در مسجد فی المسجد فخرجوا سراعا الى المسجد همه رفتن به مسجد همه تجار وقف ابو هريره لهم حتى رجعوا ابو هريره اونجا میسته نگاهشون میکنه فقال له ما لكم چی شد چرا برگشتی قال يا ابو هريره فقد اتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يخسر رفتی وارد مسجد دیدیم هیچی تقسیم نمیشه نه مالی نه پولی هیچ خبری نیست فقال لهم فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وغفر الله له أمه أما رأيتم في المسجد أحدا رفتين مسجد كسنة جديد قالوا بلى رأينا قوما يصلون شان نفر نماز بيخونن وقوما يقرأون القرآن إديهم القرآن بيخونن وقوما يتذكرون الحلال والحرام إديهم درم مذاكرين بيكونن الحلال والحرام درس بيخونن يعني فقال لهم أبو هريرة غفر الله له لأمه رضي الله عنه ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم هم همون درسی جاء ميراث رسول الله علیه و سلم رسول الله صلى الله عليه من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه کسی که راه علم ربي بگیره الله راه بهش را بهش آسوده و هموار میکنه وإن الملائكة لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم ملائکان بالاش فرش میکنه برای طالب علم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف السماء وبريت وعالما براش استغفار میکنه فرشتگانی که در آسمانن اون مخلوقاتی که بر روی زمینن و ها در دریا و این فضل العالمی على العابد که فضل القمر لیلت البدر على سایر الكواكب فضل عالم بر عابدم مثل فضل ماه محتاب بر دیگر ستارگان الله وجه شاهد و این العلماء و این العلماء ورثت الانبیاء علماء وارثین أنبياء هستن والانبیاء لم يورثوا انبیا هم ارسی از خودشون از مال دنیا رها نکردن دینارا ولا درهما نه دیناری از طلا و نه هم درهمی از نقره ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر ورث العلم یعنی اون چیزی که به ارث گذاشتن علمه فمن اخذه اخذ بحظ وافر اون بهره سودی که بردن میارزه به قول امروزی علمی که کسی از اون بهره بگیره و ببره این هم ارث پیغمبران ما هم نشستیم پای این ارث داریم ارث میبریم تقسیم میکنیم سبحانك اللهم بحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله محمد و محمد